Selhoof Gadse dochters was Magla, Noel, Googla, Milka en Tersa. Selhoof Gad was die sien van Gefir, sien van Gelead, sien van Makker, sien van Manasse, sien van Josef. Sy dochters het met de saak na Mooses, die priester Eleazar en al die leiers van die gemeenschap van Israël daar bij die ingang van die tabernakel gekomen. Ons pa het in die woestijn gesterf. Hij het nie seens gehad nie, het hulle gesê, Hij was niet een van Kurachse meelopers wat ten die Heere in opstand gekomen het nie. Hy is dood oor sy eie sonde. Hoe kom het ons pa sy naam uit sy stam verdwijn net oor hy nie seens gehad het nie? Julle moet voor ons grond tussen ons familie gee. Mooses het die saak voor die Heere gaan stel. Die Heere het Mooses geantwoord, wat sy loofgatse dochters sê, is weg. Geef vir hulle grond als erfdeel tussen hulle familielede. Hulle moet hulle pa sy erflating krijgen. Sê ook vir die Israëlieten, iemand wat zonder seens doodgaan sy erflating moet na sy dochters toe gaan. As hy nie dochters gehad het nie, moet sy erflating na sy broers toe gaan. As hy sonder broers doodgaan, moet sy eiendom na sy pa sy broers toe gaan. Indien sy pa dan ook nie broers gehad het nie, moet sy eiendom na die naaste familielede in sy stam gaan. Dit is hoe die Heere die saak dier Mooses wetlik vir die Israëlieten bepaal het. Die Heere het vir Mooses gesê, klim op die berg aan die ooste kant. Kyk vandaar af naar die land wat ik voor die Israëlieten gaan gee. Nadat jy klaar daarna gekyk het, sal jy ook bij jou vaders versamel word soos jou broer Aaron. In die Sintwoestijn het jylle al twee my bevel verontdagsam. Toe die volk met jylle baklei het, het jylle nie by die waters van Meriba, bij Kades in die Sintwoestijn, vir hulle gewys hoe heilig ek is niet. Mooses het vir die Heere gesê, Heere, God wat asem gee aan alles wat leef, wijs asseblief toch een nieuwe persoon aan vir die gemeenskap. Laat dit iemand wees wat hulle kan lei, so die gemeenskap van die Heere nie leierloos word soos skape wat nie herder het nie. Die Heere het vir Mooses geantwoord, Vat Joshea, die Seen van Nen. Godse gees is in om, sit je handen op om, Laat om voor Eleazar die priester en voor die hele gemeenschap gaan staan. Geel om dan die opdracht om hulle te lei. Draai een gezag aan om oor so dat al die Israëlieten na hom sal luister. Hy sal saam met die priester Eleazar werk. Wanneer hy oor een saak moet beslis, sal Eleazar met die lot die wil van God bepaal. So sal Hoosja in die gemeenschap van Israël weet wat hulle moet doen. Mooses het gemaakt soos die Heere vir hom gesê het. Hij het Joshua laat komen om aan die priester en die volk voorgestel. Hij het zijn handen op omgezet en zijn plichten aan hom oorgedra, soos die Heere vir Mooses gesê het.